Urtarriak hogeita maika gaur ostirala da eta hau on albistegia duzue. Berriozar irratiaren albiste emankizuna eta ze titularrarekin irekitzen dugu gaur albistegia xabi. Bai, garasi. Berriozarko udalak telefonikari mila bosteun euroko izuna jarri dio. Eguzki plazan eta gipuzkoa etorbidean kokatzen diren antena biren legeztatzea bultzatzeko neurria izan da hau xabi. Aurretik udalak telefonikari legeztatzea eskatu bazion ere telefonikak ez zuen norabide horretan egin gauzak honela antenak, udalaren baimenik gabe jarraiturik udalak isun ekonomikoaren neurria hartu du alkatea den Xabier Lasak legeztate prozesua ustaila, baino lehen egin da, egotea espero du. Eta azken orduko berri bat, berriozarre eta berriogoitiko udalek eh, gizarte zerbitzuen komunitateak eta uzokide laguntzeko elkarteak kontratu bat sinatu dute dagoeneko. Baixabi kontratu bat sinatu dute likagai bankuaren gestioa eta laguntza ekonomikoari iraokionean berriozarko udalak 2000 amalogarren urterako oita emeretze mila berreunda oita emeretze euro luzatuko ditu eta berrio planokoak amar mila sortzireun euro. Mendialdea bin eh, matrikulatzeko kanpaina hasi da. Mendialdea guraso elkarteak bideo bat osatu du matrikulazio kanpaina bultzatzeko. Horretan, seme alabak de matrikulatzeko arrazoian hitz aurkezten dituzte jatorri ezberdinekoen bat guraso berrio zartarrek. Alaia Martin eta Eneko Lazkoz bertzolariekin bazkaria larun batarekin zulo elkartean egingo da diozun Baskaria Xabi eta Baskalostean arratsaleko laua kaldera, Alaia Martin eta Eneko Lazkoz bertxolariek helduko diote bertxoen ekoizpenari Baskarirako sarrerak kale berri tabernan edo eko dendan eskuratu daitezke amabos teuronen truke helduek eta amasei urtetik beherakoek aldiz zortzi eurotan eskuratu alko dituzte sarrera horiek. Arratxaleko bertxolaritza saioaz desfrutatu nahi duen horrek, doain sartu alko da elkartera eta elkarteratu zen diren horiek, ordea bertso saioa zuzenean guzkiplaza.neten ikusi alko dute. Bueno, eta futbol eta zaskibaloiko baloiko informazioarekin irekiko dugu kirolaren atalau. Erregionaleko mutilak esan bezala amaiaren kontra dira igande honetan, arratzaleko iru tardietan, amai, e, amaiaren futbol zelaian. Eta neskak berriz e, amigoren kontra e, mentxe berriozaren igandean ere, baina eguerdiko amabit tardietan. Eta zaskibaloiari baloiari da, informazioa, zer egingo dute seniorreko mm, mutilak, garazi? Baixa, eba, seniorreko mutilek noainen aurka jogatuko dute, ikande honetan e, eh, guizeko amabia laurden gutxitan, bai, noaineko polikiroldegian eta emakumeak megakalzado ardoiren aurka, hauek ere igandean guizeko amarretan, hauek zizur nagusiko polikiroldegian. eta gainontzeko partien informazioak jakin bezala guzkiplaza.neten egon txultatu daitezke. eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua, odeitxu edo oso odeitxu egongo dela, noiz behinka prezipitazio txikia ingo du, egunaren lehenengo partean batez ere, Guizalean eta goizean barkatu ipar mendebaldeko ez bizia. ibiliko da bolada gukorrekin eta arratxelean ego mendebaldera aldatuko da. Temperaturei daukionez eh, gutxi iloko dira, beraz gaur ere freskoa eta eurie. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.